А коли Ваня спить, то я боюсь, що ми його розбудемо. І крім того, я хотіла говорити з тобою зовсім наодинці. Так чого? Чого ж? Швиденько і охоче заговорив Сергій Петрович. Ми можемо поговорити і наодинці. Чого ж? Давай ось вийдемо на нашу дачу, сядемо на лавочку і поговоримо. На подвір'ї нікого немає. Нам ніхто не буде заважати чого ж. Одначе Маруся вагалась. Коли ж бачиш, дядю, я не хотіла б, щоб нас бачили разом. А проте, Господи, хіба ж я вперше приходжу до тебе? Ну, розумієте, ходім на дачу. І вона рішуче пішла з кімнати. Сергій Петрович кинув оком на сина, який не рухався, і вийшов за дівчиною. Вони сіли поруч на лаві. Сонце ще падало десь там за будинком, і тіні в подвір'ї були немовби у золотому поросі. Вікна в усіх поверхах були розчинені, і з них чулись голоси, сміх, лайки, звуки звичайного буденного життя. Ну, то що ж, Марусенько, давай будемо говорити, почав Сергій Петрович. Маруся дивилась собі під ноги і мовчала. Потім колупнула передком черевичка взутого по літньому на бусоногу камінчик і рішуче глянула просто в очі Сергієві Петровичу. Ну, дядю, можеш мене привітати. Я вже сексотка. Сергій Петрович знову зробився спокійний поважний. Ти жартуєш чи серйозно? рівним голосом спитав він, і чулось, що він спитав так собі, знаючи вже, що ніякого жарту тут не було. Серйозніше не може бути, дядю. І вона почала жваво, трішки з напруженою іронією розповідати про свою візиту до Білуїна. Сергій Петрович мовчки слухав її, не подаючи ні одним звуком, ні рухом знаку якого-небудь свого ставлення до слів Марусі. Коли вона скінчила своє оповідання, він похилив голову і сидів так, не рухаючись, іноді, немов вивіряючи небогу, зиркав на неї з-під лоба, потім знову дивився в землю і напружено думав. Ну, дядю, то що ж мені робити? Коли ти мені сказав, пам'ятаєш, у нас, коли тато говорив про листа дядька Марка, ти сказав мені, всякий комуніст повинен бути сексотом і доносити навіть на батьків своїх для партії і Сталіна. Вище за них немає, мовляв, нічого на світі. Ну, таке приблизно ти казав. І ще, пам'ятаю, додав, що треба слухати і виконувати усе, що партія каже. Ну, от я з тобою погодилась і без вагання прийняла сексоцтво. А тепер я думаю, що ж мені робити? Доносити на тата, на маму, на тебе, на всіх вас, як ви щось скажете не так, як каже партія. Але звідки ж я можу знати, так чи не так? Як я можу бути вашим суддею? Що мені робити, дядю? Я тебе послухала, але тепер не знаю, чи добре я зробила, що згодилась. Сергій Петрович підвів голову, глянув дівчині просто в очі і тихим, рівним голосом спитав. А що ж ти інше могла робити, коли тобі було запропоновано? Не згоджуватись? Значить, бути зараз же за непослух партії викинутою із неї, арештованою і всяке таке інше. Бо, значить, ти неактивна, нещира комуністка, шкурниця, а може, й таємний ворог народу а через тебе, може, і тата, і маму, і брата.